ganas si mau ga tungkusan Gatur kasa serebu kali mati sardinah sebuhiru siapa sama orang pin di jajal Jaya gatega siap siapa beda yang tadi Pak yang ulah deket cuing yang impian Bapak cu hmm, tapak mengat <laughs> bina gatot waringnya sukses salah Bang. hmm. gara babacaan aja hmm. tegang pati lali dunia tegang pati lali dunia Sawarga Guwi aun sawwarga Guwi Ayun papatan pada pralayat sang bulan 14 depan Panawa Panawa mati Siga Teasa uh singmpa kom mau bari kasaksian ku babe hayangnya huna kukak-kak tembo tadi ayaah aki-aki kugu we syaha guru na Hai urang mana katanyakuislang nama guru nudi om mungkin tipas sanren talagawarna hanya <laughs> tem ngaliwat ka pasar karetan ju gu di alun-alundas binong raong kurang hmm. pagar sih cari ah. Widi kresana Gustinu kagungan dua cisim abimu gadi ijaba kulit waru Anggan baru sene ba ba agan agan ulahwala ba maneh ba Kica yang cehorm merat hmm. <laughs> aya itu eta eh, pilaku kulit waru nyayo ce ceweh ampun kulit waru hmm. naon nu karoos naon na nyaante mampu sagraian tiasa bad ngiring ngarenya dina salira dina tungtung ati uma muna tungtung bujur abi <laughs> lam na tung tung tumpak tung tung bang tungting tum tungk <laughs> baka rob robmawa baka nga ano manhi Syafiur cahaya giranggumilang dan Syria wadak saja seorangrang was demiyawan se Ngatek aji danar dana Danar dana Lagi ya Inah perbat Astaga jadi ngora kau lah Duh tapikak itupaan hmm. ba sok ngadoge syakur jemaknu deketanku ba baka ayaah pamor ternak sangyang ayaang wasni urang Tega warnaangnya mau ayaywa hmm. anu nyput bu sak anu enak kerja muni di juakan anom ka mungkin kasang ngaran kaula sang Hyang paksi pulung hart naeta hij manuk garuda pulung pulung eta hiji sejarah nunyiptakin karena ayanaulan kahan kassakangunaan ciptaan kaula kaulanyiptakenana pulung tingkat na. Hmm. Aya kitu eta kolot. Hmm. kayaknya Lain tempo kieu biji, lain eta saban mulu dipenta eta elmuna ku aing tapi kacu dibikeun. Apakah ini orang tua sampai begitu? Ya. Apakah? <laughs> Tidaknya ah kepada keturunan. Coba salukan. Hei. Wasigeni. gini datan tangan deman pangkulingan rana datan tangan deman wasi geni prata petana ngayudara <laughs> saya ngennalkan baju celek boleh-bak buem anu manju-mancung Sang Hyang paksi onyong siapamun <laughs> diki itu jalan nyranging masaaba eh, ht Aing diganti dari Saniang milan sahabatca pakksipul kurangrang pada pitok tamal Thank you. Hmm. kalian na mata benturan tepungya serta tangkalan daun-daun anu perang beng anu rampakkuPTlan tampak dampak penangan dua Satria Sanyang masih genniilah Sangyang Paksi puung tengah-tengah nonton anu menuju Jogol pra pun Dewi Srikani Dewi Sumbadra nudi beberiku danwa taah bayah penjelamaan Reymaya Tulongan cepot dulu itu Gurikani cepotdakwa Tulungannya kauulartulan di-guna buta Ayah butang una-guna ngarukakuka Rakadipati Nujudirtani <laughs> maneh dikiwin Sir kuni jeung Sombadra. tomat kurreken tomat Ky tomatma di bungkusan kuji pohiung hai wa dulu itu ayah je lemakngegel pipah dulu butar na ya itu itu itu y ayat terong dulu itu cepi kerabigil aduh nganyimak sapi ya nyare terong gang Syaha ngaran maneh ngaran dewek raden putra bangbang mereka deweng aduh Mas ah, eh, ya enak maneh buta cu manaing ngaran tamak bahya naun karep aining degala nyawa panawa yang aining butuh pipamajikanen Sombadra yang sirkuni maneh tonga halangan belut jeung Asya Wah kurang ajar dia hai lutik lutik kera Mu o si ce Si cepoingrepan sidawala nga jejeg titukang Sidawala disingrepan siing dengar hmm. di cara ayingg nyitaken kot buta ang kot buta Co si luman selemin barakasakan datang karre ngay. Eh, apa ba ka ya saya datang balat-bala danawa rasasasadayana mawa pakrang pakrang pakakas pakakas yang tajam kayakaa kamppak parang garanat ada <laughs> ah, apa kabar baraya good good Apakah danawa danawa Sadayana datang datang kekabeh nualtikuntan Barapasaana 10 cukup yakabaat ah, balalanana Bal saya bangsa danawa danawa datanglah Anda harap datang mapi-mapai jalan-jajahan beraska jalanlan raya awas jalan jangan-jalan pasar sabab jalan pasar ada wala na dansa dansana ajarang-ajraga haha <laughs> mau ngomong Wah kapan adat saya dasarnya masa napak saja nanti bisa nyebut I kaga ka oh, kaga alat wadah baranghakan hmm. alatkahha kanan suku alat jalan-jalan ay le alat barang bawa hmm. ay huntu ya alat barangdhahar ing ay le na gampang he naun le balaga ay leng alaswayaiya luhurun turur nyatarangbaga hari kereta api kendaraan panjang Hai mobil kendaraan gancang Hai keretek kahar hari awewe kendaraan atas ranyang harienok alat barang dahar hmm. barang dahar hari buaya Cacak Badang <laughs> hariulur jarawat Baak aya nanahan Barabai Barabay bantuan aning di kepung Paonngan tilu dilemasfro Sidoat sinala garrengpahan manga Palih manaan sanes anja nya maksud gitunya yes ya estu ya atuh ya anja lo lo ngalawan siya ay ngalipet siya hudang ko awa hudang ko sanes sanes ang jelamanya. oh jelamanya Iya. Uwo, uwo jelema uwo. Ya. Mending macau kan ini ya. siun pae ingat ke anak pamajikan urang duduluran wis yo ya ka. Oh, wow. Ampun muaya boleh hidung na lamun aing teu ngelehan ya, sih sanes deka mana ya? jeung ningka ya. Sang wasi geni, lan Raden Paksi Pulung Jogol seret sinaran banting binatingan Detia tamak bayang ngaruksak kota melajang tengah Ko putahan kau putak di payunan kuastra jing nga wala karengsaransri kamimentang-mentangnyagaanta tan saratae pun be kresna nga bar pusakat sakrawuakwa Hal Gusti batatara tewas aya buta nga rusak halingnya langnggit hiji bakal lenggit kabeh hmm. maka dihelken buttanung nga rusak benteng si tamak bayya cakhadaksanapusaka ah! naonan paman salirt Angir Krisna mang malespati kagatt kacakwawaama dipakai cocok binat talaga pancuran la rampmpakan karita mautwatos paman kurangreng sehuila itu Satriau Kerjogol sah itu sebenarnya saksiyan. masih di pun jabak ku Raden taksi pulung lengit terlebih hilang tan karena dadi Raden aswa Tama Hai anulina waktu Nadi janntenken cocok ditulungan kue yangna Hai maha kombaka di negara atas baratra mana resikomayana nyaeta anu sinangling jantan wikuasi what aduh coba <laughs> ampun satria hmm, satria sahanya kaula akina aswata mati atas barat Hai ah! kapng sad swanun Krisna ngabanun mahar si komayana manga sad Tegesna dendam kaulah jadi jalan Sugante mau tepung deh yang anak Sugante maut kasep ditulungan ku kaulah drona wayana kejadian dinalalampahan sang yang telaga pancuran aswatama dipakai cocok ku gatut kacanya ku kaulah ditulungan tuluy kaulah ngababakan hmm. hidup kalayan kasepuhan Bapak Semarmanga gerak keluar oh, Abi ah, pun semarnya kaungkapan Satria nubakaespati Hai kalian macak jajak dan kadiri Kaula ra ma kemayanaihtik tekan ucap lampana napak hukum agama sarang dari gama u kal-unta atuh hal Amerika pansakak sejarah lalampahan Syang pakksi pulung w kaliana